юлдаш йымыкнем. Ача чухне бер на колна, керешне, ене, шабышны демме. Сым авалдан ачалық чорсыр бұлны. Шав вақыт хақлы маре демем. Сан бежібе бір бұлза пертандаш, пірдыван бек юратны бір бірне Есін жүхне шүрхи шапшур ландыш, шешке бегек туғатын көжімне. Чевель жігешчі пебегех ачашын, чевелдетсе ұжаттын гамала. Манжын пір санжын, пәже хирачашын, пиче булас келечі булмала. Хубі дейті дейтезе жүнеттен, Ман да мезір варман. Тен жавын бах, ютсем зана девзесін, еп не пір шта таварман. Сана завза, ебір варжа да кене, аманна, шунна, Килне шендерзе. анжах пичүн вутра шухальжы куне. Шухальжы жав. Эс пурындыр дезе. Эс пичуне кеде-кеде хер булдын. Пичу жава келмері сандуйна. Эс талахранжы, эбе сывы юлдым. Пиче савзами пиньмана.